g'ayri dinlar toti bor Müslüm Andalus kitoblarda nomi qolgan Müslüm Andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. g'ayr dillar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنشليكدن سقوطية قدر دبنا درس لر توب لامنا دوم الترامس Granata amiri Ibn al-Ahmar yaqindagina o'zini muvahhidlar davlatidan mustaqilligini e'lon qilgan Ibn al-Ahmar to'g'risida ozgina to'xtalib o'tamiz. Andalus diyori islom suquti qilgandan keyin ketma-ket nasroniylar shaharlarni tortib olgandan keyin oxiri ikkita viloyat qoladi, Granata va Ishbiliya. Granata taqriban Andalusni 10 5 dan biriga to'g'ri keladi. Ashbiliya bo'lsa Andalusni taqriban 10 dan biri. Ikkita viloyatni qo'ssak, Andalusni taqriban 4 dan biri 5 dan biriga to'g'ri keladi. Vallohu alam shunday miqdorda. Shunday kichkina joy musulmonlarda hukmron bo'lib qo'lda qoladi. Ammo qolgan viloyatlar, qolgan shaharlar nasroniylar tarafdan tortib olinadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan 250 yil ortiq musulmonlar dinda sobit qoladi. Bu dinda sobit qolishligi juda tarixda so'rov belgisida turadi, nima uchun shunday bo'lgan. Bunga to'xtalib o'tishligidan oldin Ibn al-Ahmarni kim ekanligiga to'xtalib o'tishlik biz uchun muhimroq. O'zini ismi Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr ibn al-Ahmar. Bu kishini nasabi borib oxiri Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhu ga borib taqaladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan biri. Ibn al-Ahmarni oldiga Fernando 3-chi Castella hukmroni kelib muohada qiladi. Bu muohada ba'zi bir vojibotlarni Ibn al-Ahmarga yuklab, ba'zi bir vojibotlarni ko'taradi. Muhammad Ibnul Ahbar agarchi nasabi Sa'd ibn Ubada al-Hazrajiga to'xtalsa ham Sa'd ibn Ubada bilan Ibnul Ahmarning o'rtasida juda katta farq bor edi. Ibnul Ahmar deb nomlanib qolishligi sochi sariq bo'lganligi uchun. Ko'shtala podshohi Nasroniy Fernando 3-ga bergan muohadasida Ibnul Ahmar shularga imzo chekadi. Birinchisi yil davomida bu kishiga jizya to'laydi. Qarang, muvahhidlar davlati qanday bir quvvati, shavkati bo'lib, yaqinda oz o'tmasdan Andalus nasroniylar qo'liga o'tib, ba'zi bir qolgan hududlari ham nasroniyga jizya to'lashlikka rozi bo'lib turibdi. Ibnul Ahmar har yili 150 ming tillo dinorlar to'lardi. Bu bitimlarni ichida Fernandoga Castella hukmroniga qolgan viloyatlar qo'rg'onlari, qolgan viloyatlar qalalari topshirilishligi, Fernando nomi bilan Granatada hukm surishligi va eng xatarli bo'lgan bitimlardan agar Fernando biror bir dushman bilan urushadigan bo'lsa, Fernandoni sapiga qo'shib urishlik bitimi bo'ladi. Shu darajada xorlikki Ibn al-Ahmar o'zini xor bo'lganini ham bilmay qoladigan darajada bo'lgan. Shu darajada bo'ldiki, Fernando 3-chi bu bitimdan keyin islom shaharlaridan qolgan ikkinchi shahar Ashbiliyaga hujum qiladi. Fernando 3-chi Ibn al-Ahmarga borib o'zini safida turib Ashbiliyaga hujum qilishlikni taklif qilib so'raganida itoat qiladi. labbay deb qo'shilib Ashbiliyaga kelib musulmonlar yurtini talon-taroj qilib bunga hujum qilishlikda bir safda turadi nasroniy bilan subhanalloh. Ibnul Ahmar Fernando 3-chi bilan birga borib Ashbiliyani muhosara qiladi. Muhosarasi shu darajada uzoq davom etadiki, 1 yil 5 oy, ya'ni taqriban 1.5 yil davomida muhosara qiladi Ashbiliyani. Ibn al-Ahmar shu darajada bo'lgandan keyin Ibn al-Ahmarga labbay deb buni safiga qo'shilib jang qilgan musulmonlarning holati ham juda tang holatda bo'ladi subhanalloh. Ashfiliya musulmonlari atrofdagi shaharlardan yordam so'raydi. Muvahhidlar davlati bo'lgan Mag'ribga chopar yuborib undan yordam so'raydi, lekin bu payt Mag'rib o'z ichki nizolar bilan o'z ichki qo'zg'olon bilan mashg'ul edi. Muvahhidlar davlati bilan Banu Marin yangi yuzaga kelayotgan kichkinagina davlat urushayotgan edi. Shunday qilib uzoq muhosaradan keyin 646-hijriy sanani 27-Ramazon kunida Ashbiliya ham kofirlarga taslim bo'ladi. Taslim bo'lishligi juda majburiyat holatda taslim bo'ladi. uzoq muddat muhosarada turadi. Atrofdagi musulmonlar yordam bermaydi. Musulmon bo'lgan yagona shahar, yagona viloyat Granada boshlig'i bularni qarshisiga kelib turgan bo'lsa, nima qilsin? Taslim bo'lgandan keyin Ashpiliya musulmon xalqini Mag'rib taraf ko'chirib yuboradi Fernando 3. 400 ming musulmon hijrat qilib ketadi 400 ming. Shunday qilib Ashpiliya nasroniylar qo'liga o'tadi. Bu kundan boshlab Ashbiliya xaritada ko'rinmaydigan darajada yo'q qilib yuborilgan kofirlar tarafidan. Ashbiliyaga qurilgan Yaqub al Mansur Muvahhidi tarafidan Arak jangidan qolgan g'animatlarni jamlab masjid qurgan edi. Juda katta masjid edi. O'sha kundan boshlab kanisaga aylantirib, bugungi kunimizgacha kanisa bo'lgan holatda turibdi. Shunday qilib 600 46-yilda Ashbila yiqilgan bo'lsa, Andalusda bir dona viloyat qiladi. Bu musulmonlar viloyati, bu o'sha Ibn al-Ahmar qo'l ostidagi Granada shahri. Granada shahri viloyati atrofdagi shahar qishloqlarini o'z ichiga olib, 3 ta katta-katta shaharni o'z ichiga oladi bu Granada shahri. Birinchisi o'zi Granada shahri, ikkinchisi Malqa shahri, uchinchisi Almariya. Bu 3 ta shaharni o'z ichiga olib, Granata viloyati vujudga kelgan. O'sha yer islom o'lkasi bo'lib qoladi. Bu aytib o'tdik, Andalus xaritasiga ko'ra Andalusni 15 dan biri qismi edi. Savol tug'iladiki, nima uchun Fernando 3-chi boshqa Andalus shaharlarini olgani kabi Granadani ham olib qo'ygani yo'q. Nima uchun shunday olib qo'ymagan? Chunki imkoniyat bor edi. Qolgan mamlakatlar qo'l ostida edi. Bular askariy jihatdan kuchli edi Fernando. Nima uchun Granada qolib ketgan? Javob shundan iboratki, nasroniylar bostirib kelgan vaqtida Andalusni boshqa shimol tarafidagi, g'arb tarafidagi shaharlardan kelgan musulmonlar hammasi Granataga yoki bo'lmasa Mag'ribga o'tib ketardi. aksari mag'ribga o'tsa ham qolgan qismi Granataga kelib to'plangan edi. Nasroniylarda manhaji shundan iborat ediki, mamlakatlarni bosib olishlikda yo qatl qilardi yoki tamomiy shahar aholisini ko'chirib shahardan tashqarisiga chiqishlikka majbur qilardi. Shunday qilib musulmonlar Granata shahriga juda ko'p to'planib qolgandi muhojirlar. Shuning uchun Fernando 3 jur'at qilolmagan edi bu yerga bostirib kelishlikka. Ikkinchidan mag'ribdan aytib o'tdik, yangi davlatcha hosil bo'lgan Banu Marin davlatchasi. Islom davlati sunniy davlati edi, taqvo asosida qurilayotgan edi. Bu qurilayotgan vaqtidan boshlab to oxirigacha granataga yordam berib kelgan edi. Taqvo asosida qurilayotgan davlatcha granata musulmonlarga yordam berib kelganligidan ham Fernando bu yerga bostirib kira olmagan. Bu ikkinchi sababi edi. Shuning uchun Fernando boyaga bitimga rozi bo'lgandi, lekin bu bitim juda insonni xafa qiladigan bitim edi. Shunday qilib Ibnul Ahmar Hijriy 643-yildan boshlab avvalgi bitimi boshlangan vaqti to 671-hijriyga qadar davom etdi. 671-hijriyda Alfonso 10 o'sha bitimni buzishlikdan boshladi. Alfonso 10 juda katta askar yig'ib mukammal bu Andalus diyoridan islomni yo'qotishlikni qasd qildi. Bu yerda Ibnul Ahmar juda qiyin vaziyatda qolganini sezib, bu nasroniylar bilan ahd bitim qil bo'lmaydi. Qachoniki bitim qilsam, bular bitimni buzib turibdi dedi-da, Mag'rib taraf nazar tashladi. Ya'ni Mag'rib tarafdan bir musulmonlarni biror bir viloyatidan biror bir kattaroq qo'mondonidan yordam so'rashlikni fikr qildi. Shu payt 670 hijriyga kelganida muvahhidlar davlati tamomiy suqut qilib, o'rniga Banu Marin davlati oyoqqa turgan edi. Bu davlat aytib o'tdik taqvo ustiga juda yaxshi shakllangan edi. Bu davlat boshlig'i Yaqubul Mansur al-Marini. Bu ism sizga tanish, lekin oxirgi kalimasi boshqacharoq. Avvalgi amirimiz muvahhidlar davlati amiri Yaqubul Mansurul Muvahhidi bo'lsa, buning ismi Yaqubul Mansurul Marini, ya'ni Al-Marini. Bu kishi amir bo'lgan edi. Yaqubul Mansurul Marini ham, ya'ni ikkinchi yangisi biz endi hayotiga kirishgan kishi ham avvalgisidan farq qilmasdi. Juda adolatli, juda taqvoli, juda bahodir jangchi و siyosatdan idoraviy odamidir. Yaqub al-Mansur al-Mariniyda sifatiga e'tibor beraylik. O'sha davrdagi muarrixlar bu kishini sifatida shunday deydiki: وكان يعقوب المنصور المريني صواما قواما دائم الذكر كثير الفكر لا يزال في أكثر نهاره ذاكرا وفي أكثر ليله قائما يصلي مكرما للصلحاء كثير الرأفة والحنين على المساكين متواضعا في ذات الله تعالى لأهل الدين متوقفا في سفك الدماء كريما جوادا وكان مظفرا منتصر الراية لم تهزم له راية ولم يكسر له جيش لم يغزو عدوا إلا قهره ولا لقي جيشا إلا هزمه ودمره ولا قصد بلدا إلا فتحه Sıfatlarga e'tibor bering. Yaqub Mansur Marini'de sıfatı bu kishi kunduzlari soim, kechalari qoim, doim Allohni zikrida, ko'p fikrda kunlarini aksari ro'zador bo'lgan holatda, tunlarini ko'p qismini namoz o'qigan holatda o'tkazar edi. Yaxshi kishilarga ikromli, juda mehribon miskinlarga shafqatli din ahllari uchun Alloh taoloning zotida juda tavozuli Qon to'kishlikda juda ehtiyotkor, juda karami keng, qo'li ochiq, bayrog'i juda zafar quchgan Mansur nusratlangan bayroq edi. Ya'ni qo'li doim balat kelar edi. Biror marta askari yutqazmagan edi. Biror bir jangga qatnashadigan bo'lsa, albatta u jangda dushman ustidan g'alaba qozonardi. Biror bir askarga yo'liqadigan bo'lsa, albatta uni yo chekintirgan yo uni yo'q qilar edi. Biror bir shaharni qas qiladigan bo'lsa, albatta u shaharni fath qilmasdan qo'ymas edi. Qarang, albatta bu kishini hayoti bilan musulmonlar ko'proq shug'ullanib bu kishini hayoti bilan tanishmoqligi kerakki, bu kishi ham tarixda o'tgan buyuk musulmonlar shaxsiyatlaridan biri bo'ladi, ibrat oladigan shaxslardan. Bu yuqorida aytib o'tilgan sifatlarni birma-bir tekshirib, birma-bir tafsilotlarini aytishlikka vaqtimiz yetmaydi. Bularni muxtasar qilgan holatda aytib o'tyapmiz. Shunday qilib Ibnul ahmar Banu Marin davlatidan yordam so'raydi. Haqiqatan Banu Marin davlati bularga yordamga keladi. Nasorolarni qarshisiga. Albatta bu joyda yana bir narsaga to'xtalib o'tishligimiz kerak. Andalus diyori biz zikr qilib turgan vaqt 200 yil mobaynida doim tashqaridan kelgan boshqa diyorlardan kelgan musulmonlarga suyanishlikka odatlangan. Avvalda mana murobitlar davlatidan yordam so'radi. Murobitlar davlati kelib ularni tartibga soldi. Keyin muvahhidlar davlati, undan keyin mana Banu Marin davlatidan yordam so'rab turibdi. Bu narsa albatta salbiy taraflari bor. Chunki modomiki markaz bo'lmasa ekan, shu yer zaiflikka duchor bo'lib kelaveradi. Modomiki Andalus bir davlat misolida poytaxt bo'lmasa ekan yana zaiflikka duchor bo'laveradi. Murobitlar davlatini poytaxti Marokash mag'ribda bo'lgan Andalus zaif holatda turgan Muvahhidlar davlati ham mag'ribda bo'lgan asosiy poytaxti Devon, shuning uchun Andalus zaif nuqtaga aylangan. Mana hozirgi kunga kelib Andalusda biror bir islom chirog'i, islom nuri yorqin porlamay turganda ham yordamni tashqari mag'rib tarafdan yordam olyapti. Undan keyin Ibnul Ahmarga hech to'g'ri kelmas ediki, shunday atrofini dushman o'rab muhosara turgan vaqtida Baytul Molni bor imkoniyatini ichki ishlarga sarflashlik. Ibnul Ahmar o'shandek holatda Qizil qasrni qurishlikka juda ko'p Baytul Molni xazinasidan ketqazgan. Undan tashqari bu Granada shahrida 300 ta bog' o'tkazganki, bu bog'larda turli-tuman mevalar Shunga o'xshagan me'morchilik boshqa ishlarga Baytul Molni pulini sarflab, atrofida dushman o'rab turgan holatda. Bu mutlaq Ibn al-Ahmarga to'g'ri kelmasida o'shanday holatda. Endi jihad vaqti kelganda tashqaridan yordam so'rashligi, boshqalardan yordam so'rashligi bu juda bir ajablanarli holat edi. Banu Marin davlatidan yordam kelib o'sha 671-yili nasroniylar bilan to'qnashib nasroniylar hujumini qaytarishlikka muvaffaq bo'ladi. Lekin o'sha yilni o'zida Muhammad ibn al-Ahmar vafot qiladi. 80 yoshiga yaqinlashgan ibn al-Ahmar vafot qilib o'rniga o'g'li bo'ladi. O'g'lining ismi ham Muhammad bo'ladi. Ibn Yusuf ibn Nasir ibn al-Ahmar. Bu o'g'lini faqih laqabi bilan nomlashar edi, chunki bu kishi juda ilmlik bola edi. Hijriy 673-yilga kelganida Muhammad avvalgi Muhammad ibn al-Ahmar vafotidan keyin nasroniylar yana o'rtada tuzilgan muahadani buzib, yana yangitdan hujum qiladi. Muhammadul Faqih yana Banu Marin davlatidan yordam so'raydi. Yaqubul al Marini 5000 askarni oldida labbay deb javob berib G'irnotaga keladi. G'irnota viloyatini ustida Qurtuba shahrining yaqinida jang bo'ladi. Musulmonlar Yaqubul Mansur Muwahhidi 5000 askar olib kelgan Andalusdan o'zi Muhammadul Faqihni askarlari 5000 atrofida bo'ladi. musulmonlar askari soni 10 ming atrofida. Lekin musulmonlarning muqobalasidagi bo'lgan nasroniylar 90 ming askardan iborat bo'ladi. 90 ming. Bu nasroniylarni boshlig'i bu safargi jangda eng kuchli qo'mondonlardan bo'lgan nasroniy qo'mondon Don Nonio Dilara. Bu ismni zikr qilishligimizdan maqsad bu jangning nomi Dunyon jangi bilan mashhur bo'lib qolganligi uchun bu qo'mondonning ismini zikr qilib o'tyapmiz. Bu jang 774-hijriy sanada bo'lib o'tgan. Musulmonlar peshvosi bo'lgan Yaqub al-Mansur al-Marini insonlarga xutba qilib, insonlarda ma'naviyatini oshirib xutba qilardi. Bu kishi juda xutbaga ham usta bo'lgan, da'vati ta'sirli askarlarning qalbiga shundoq kirib borar edi. O'sha askarga qilgan xutbalarini qiziq joylaridan, mashhur bo'lgan kalimalaridan bu kishini askariga qarata ogoh bo'linglar, jannat o'z eshiklarini ochib sizlarni kutib turibdi. Hur aynlar o'zini zebu zinatlarini olgan holatda turibdi. Jannat uchun oshiqinglar, jannat uchun harakat qilinglar. Hur aynlar kutmoqda degan bir ma'noda xutba qiladi. Xutba yakunida ogoh bo'linglar, jannat qilichlar soyasi ostidadir. Oyat kalimani tilovat qilib innalloha ashtaro minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul jannah foydalik bo'lgan tijoratni qo'ldan boy bermanglar. Sizlardan birortangiz vafot qiladigan bo'lsa, shahid bo'lib vafot qiladi. Kim yashab qoladigan bo'lsa, hayotda qoladigan bo'lsa, bu o'z ahliga salomat g'animatlarni ko'targan holatda qaytadi. Shunday ekan, sabr qilinglar. Sabr qilishlikda kurashinglar, Allohga bog'laninglar. Alloh subhanahu va taolo sabrli kishilar bilan birgadir. Shu xutbadan keyin mujohidlar bir-birini quchoqlab, bir-biri bilan xayrlashadi. Barchalari yig'laydi. Lekin subhanalloh, bu 10 minggina askar bilan bunday taqvoli qo'mondon bilan bunday o'z ahllarini tashlab mag'ribdan daryo kezib kelgan taqvoli mujohidlar bilan musulmonlar zafar quchadi subhanalloh. Nasroniylardan 6000 kishi qatl qilinib 18000 kishi asir olinadi. Bu ma'rakada Donyonyo degan haligi qo'mondon nasroniylar qo'mondoni qatl qilinadi. G'animatlar bo'lsa juda katta adadsiz hisobsiz g'animat. Bu jangdan keyin musulmonlar askari ikkiga bo'linadi. Bir qismi oldiga qarab intiladi. Jayyan shahriga. Bu Jayyan shahriga ketayotgan askarni qo'mondoni Muhammadul Faqih o'zi bo'ladi. Jayyan shahrini fath qiladi. Ikkinchi qismi bo'lsa askarni ustida Yaqubul Mansur Marini qo'mondonligida Ashbiliyaga yuboriladi. Ashpiliyaga borgan vaqtida Alloh subhanahu va taoloning izni bilan Yaqub al-Mansur al Marini Ashpiliyani fath qiladi. Subhanalloh qarangki 5000 kishi bilan Yaqub al-Mansur al Marini Ashpiliyaga borib, Ashpiliya nasroniylar bilan sulh qilib, Ashpiliya nasroniylarini jizya to'lashga majbur qiladi. Rijollarga qarang, rijollardagi salohiyatga qarang. 5000 kishi Nusirtu bir ru'bi masirata shahr hadisi tamomiy shu voqealarda o'z ma'nosini aks etgan edi. Oradan 3 yil o'tgandan keyin Ashbiliya ahli yana ahdni buzadi nasroniylar. Yaqub al-Mansur al-Marini Ashbiliyaga borib bir necha vaqt o'sha yerda muhosara qilib, yana qaytadan Jizyaga majbur qiladi. Undan keyin to'g'ri Qurtubaga kiradi. Qurtubani muhosara qilib, Qurtuba ahli ham Jizyaga rozi bo'ladi. Lekin ajablanarli holatda 5000 gina askari bor xolos Yaqub al Masul Marinidan. Ketma-ket shaharlarini fath qilib, bu shaharlar jizya to'lashga rozi bo'lyapti 5000 askar bilan. 5000 gina askar. Albatta bu holatlarga musulmonlar juda uzoq-uzoq vaqt to'xtalmog'i kerak. Nima uchun bundek? Nima uchun 500 ming askar bilan g'alaba qozonmagan askar bugunga kelib 5000 askar bilan g'alaba qozonib turibdi? Alloh subhanahu va taolo g'alaba, zafar berib turibdi. Nima uchun? Albatta musulmonlar o'ylanmog'i, ko'p fikrlanmoqli kerak bu holatlar ustida. Shunday qilib Yaqub al-Mansur Marini ko'p shaharlarni jizya to'lashga majbur qilib, jizyani olib, g'animatlarni olib qaytib G'irnotaga kirib, bu g'animatlarni barchasini Andalus ahliga berib, yana Mag'ribga qaytib ketadi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli u ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz Andalus